بازار دے صد پل जहिड़ा बाज़ार सदमे अदा पल पल उठा बाज़ार सदमे अदा पल पल उठा बासदा सारे आया سدا سرے बाज़ारे सदमे दादा पल पल उठ बास बासोड़े जी घर देडे یا बासे जहिड़ा बासमे हिक न कैसा ते गैर तूं न सघूना कैसना तेर तूं सघून <laughs> सैणी कुदा परदा तूंदा सैणी कुदा पर तूं पर भेणी जहिड़ा हंजो पीअ सारे इज़ारे इहा बाज़ारे सदमे